Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur, Elkar argitaletxeak plazaratu berri duen itzal zaunka izeneko diska liburu ilustratua zintesatuko gara. Arkaitzkano idazleak, Jesus Mari Lopetegi musikariak eta Antion Olariaga marrazkilariak egineko lan honetan, Elkar argitaletxeko aintxine mendizabalek dion bezala. Proposamen guztiz iradokitzai bat egiten digu. Txakur, existentzialista bat naiz. Izan ere, historia hau txakur baten ikuspuntutik dago marraztua, eta ikuspuntu beretik dago idatzia. Txakur baten gora beren kontaketa irikia da. Hiru egileen elkarlanak, beren elkarlanak, sormenak, talentuak eta osnarketak bat eginda, emaitza bateratua osatu dute eta hirurak txakur zaunkari ikustezin baten arrastuari jarraituz bezala egin dute bidea. Ba, proposamen iradokitzaile honen inguruan beraz, zintesatuko gara, garko kultura talean. Az gaitezen. ba, erran bezala, gaur elkar argitaletxak plazaratu duen itzaltzaunka izeneko diska liburu ilustratua zintesatuko gara. Jesus Mari Lopetegi musikariak, arkaitzkan oidazleak eta entxon olariaga marrazkilariak egin duten azken proposamen iradokitzaia baita honakoa. Elkar argitaletxeko haintxinen mendizabalek dionaz. Hiru egileen elkarlanak, beren elkarlanak, sormenak, talentuak eta osnarketak bat eginda emaitza bateratua osatu dute. Eta hirurak txakur zaunkari ikustezin baten arrastuari jarraituz bezala egin dute bidea. Muinoetan Bada, zakur baten ikuspuntutik idatzia, zakur baten gora beren kontak irekia badela ere errandigu, hain txine mendizabalek. Ausnarketa zausnarketa, harkaitz kanoren idatziek, antxon olariagaren marrazkiek eta Jesus Mailo atunduriko kantuek osatzen dute lana, eta antxon olariagak kontatu digu, liburu honetan zer kontatzen diguten. Zakur bat. Zakur bat bere ibilbidean eta gaine espazio denbora unidade zehatz batian. Nero unidade polita dela historia motx bat kontatzeko inularra. Ordu motxoiek. Eta hoi abia puntua este hartuta, zakur baten ibilbidea, kuaderno hortan, baina zakurra esaten danian. bueno, zakurrak ez ditu kolorea bere izten esaten duten ez. Nire nahiz etologoa, baina, bueno, zuri beltzean ikustetxu lehirudik. Erdikoa bai enfokatzeula, baino ingurua pixka lausotoa gehatze zaiola. Eta perfektoa zan niretzat historia kontatzeko. Irudiak ingo nitun lapitzez. Grisean. Eta pixanaka ikusi nun beharra, kolorea, tensillo emateko edo, horren presentzia, eta bukaeran kolore gehiago sartzekoa sekuentzia luze bat beraz, alde grafikotik, eta erdian, estena bat enfokatzen zen. Baina, klaro, irudia ez da bukatzen, kuadernoaren ertzekin, segitzen du, nahiz eta lausoto izan, eta nire esperatza zen. Aber, idazleak eta musikariak, ertzetan azaltzen ez diren gauza horiek, azaltzen dituzten, bere hitzetan eta bere notatan. Eta gaur egungo munduari begira, zakur existentzialista baten kontakizuna baden honetan ere, Antxon Olariagak errandigunaz. Azaleko zakurrek ikusten dezuen ez ez du begirik. Begiak, zakurraren begiak liburaren barruan daude. Kontatu nahi nun historia subjetibo, kamara subjetiboakin. Orduan, kanpoan ez ditu begiak, barruan dauzka begiak, eta kontatzen du kamera subjetiboa erabiliz, zinia erabiltzen den bezala, beak nola ikusten dituen da bere burua ez da azaltzen, bere itzala bakarrik azaltzen da. Itzala, itzala zentzu zabalian, itzal fisikoa baino beste itzal asko ere bai. Egiten ditu, junetorriak, baina zerk Zakurra zakur, pentsazet, instintoak agintzen diola zerbait barrutik, arrastoak segitzen dituela. Arrasto, bisualak, gauzak ikustetxu bidian. Audio arrastoak, zaratak, hotzak, musikak, abot, danak, ez hau entzunte ditu bidian eta batez ere usaita ditu, usaia, zakurraren afina baita, gauza asko ditu. Igual, ikutu edo ikusi ezin gauzak ere bai. Eta hortzion nire esperantza, usai hoiekin haber lan eginiko zuen, bai idazleak eta bai musikariak ere. Antxon olaria marrazkilariaren adirazpenak entzun ditugu eta erran beharko genuke ere eh, Antxon Olariagaren ilustrazioetatik abiaturiko ba, lan multidisziplinarra izan dela onakoa. Eta arkaitzkano, idazleak errandigunaz, Ez da oiko formatoa, ez da oiko papera, ez da oiko ezer. Alde horretatik, liburu ilustratua beti umen aur literaturarekin lotzeko joera daukagu oraindik ere, gurean oraindik ez da, nahiz eta pixkanak asartzen ari garen helduentzako liburu ilustratuaren munduan, ba oraindik ere badago lotura hori egiten duguna eta hau ba, alde horretatik ere ez da klasifikatzen erresa eta eskertzekoa da, eskertzekoa da legin hori eta jarritako mimo hori guztia. E, antxonen guraria aspaldi zen ilustrazioetatik abiatuta egitea historia bat, ez? Hau da, beti beraiek berak esan duen bezala ilustratzailea egoten da normalean idazleen zerbitzura eta kasu honetan alderantz izan zen eta abiatu ginen bere kuaderno batetik eta historia bere zor zegoen historia irudie kontatzen dute historia narau batzu jarri genituen eta araua zen lamina hoietatik abiatuta eraikiko zela historia eta historia horren ordena irudioien ordena zegoela nere esku. Gero, zineman bezala edizio lan bat egon da, hau da, alde horretatik trampa egin dugu, eta gure arauak, gero jarritako arauak ere ez ditugu erabat bete. Zein da, mm, niretzat oso gustagarria egiten duen beste kontu bat, da, mm, edo gure kezka izan dena, hitzekin ez ilustratzea berriro ilustrazioak. Hau da, testuak nolabait elkarrizketa eta oihartzun harreman bat izan behar du onduan duen irudiarekin, baina ez gauza bera kontatu, inola, inola zer zinearen munduko urrezko araua da, eta kezka horre jarraiki egindako testua da, Aldertatik oso testu irekia, ari, solte, asko dituena. eman lezake testu gutxi dagoela, ez? Badago basoa maite duen jendea eta badago bonsaiak maite dituen jendea eta gero badago ba bonsaiak eta basoak bia maite dituen jendea. Neri oso zaila egiten zait aukeratzea. Kasu honetan eh, bonsai bat da, Txikia da, geldoa da. Geldo desazeleratzeko gonbite bat da. Irudiak irakurtzeko gonbite bat da. Eta ari soltei jarraitzeko gonbite bat ere bada arizolte hoiei jarraitzeko modu bat zein izan da, kantuak izan dira. Orain, kantu batzuek liburuan dauden arizolte batzuei jarraitzen diete, beste batzuek ez, eta kantuek beraiek arizolte berriak sortzen dituzte. Ordan alde horretatik, kantuek ez dute isten proiektua edo historia guztiz kontrakoa ireki egiten dute. Nabardura batzuk argitzen eta xeetasunez nabartzen dituzte, bai. Baina nagusiki ireki egiten dute itxi baino gehiago egitasun. Bargibide guzti hauekin geratzen gara momentuz eta aipatu bezala hitz altzauka izeneko diska liburu ilustratua dagoeneko eskuragarri duzue. Bakantu batekin, proiektu ontako kantu batekin geratuko gara momentuz eta itzal zaunka izeneko diska liburu ilustratu unen baitan aurkituko dugun kantuetariko bat entzungo dugu. Aipatu behar da ere, Jesus Mai Lopetegiren inguruan hainbat eh, gombidatu, musikari gombidatu ere izan direla, eta horietako bat kantu honetan entzungo duzuen beti ere aurkitzen alda. Ba, entzun dezagun kantua. goizeko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua hotshot irratzaioa. Astelenetan hotshot, laro geigarran amarkadako musikeki. Aste hartetan, guri irratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betzez irratzaioa. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan, bidasoatak, atak, punk emankizuna. Eta ostiraletan metal garrasia, metal ebankizuna Metal garrasia, ni eta ni brutal Euskal irratiak, musikazalean irratiak Ba, arte iritsi gara garkoan entzule, diska berri batekin buratuko dugu garko kulturratala, Oskar taldeak bere azken lana plazaratu berri baitu, helke arrezigil barekin. Amar piezez osaturiko, mendira naiz izenarekin, plazaratu dute, beraien garren diskoa, eta kantu guztiak Oskar eh, sortuak badira, musika eta litrak barne, aipatu behar ere, betiko estiloan atunduriko lanak ere aurkituko dituzuela. Gogorat dezagun, Oskarbi taldea mila behatzen da azaroan, hasi kantuan, eta beraz, ba, berroita margarren urte muga ospatuko dute amaikagarren disko honekin. Ba, entzungo dugu, azken eh, diskan, aurkitu izango duzuen kantuetariko bat, mendira naiz. Ba, besterik ez, nahi duzun arte, Aio... oni gorrien gainera zu aiz bilutxien tartea main siltä sun sakoneena murhilluutaan. Niin Aizemearen aldera amildegiari begira begia sing now.